الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهواه إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومطعم كريم كذلك وأورثناها قومنا كريم فما ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جمع مسلمي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته wato ياو شنران ranar bakwai shekara dubu biyu da ishirin miladiya amma in ji malaman tarihi gashi Allah mai girma da ɗaukaka ya kawo mu wannan gari na jama'are local government a Bauchi state a nan cikin Najeriya kuma muna ƙofar gidan ubanmu kakanmu mai martaba sarkin jama'are alhaji ahmad muhammad allah ya ƙara masa lafiya ɗan waɗi uban samir ci gari allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa lafiya albarkacin ƙur'ani kuma muna addu'a ga wato fadawa mutanen kirki waɗanda suka rasu irin su ciyaman majalisa ɗan iya mallamuna muna fata ana gafarta masa akwai ɗanka dai alhaji wadaji muna fata shi ma Allah ji kansa akwai mai dala alhaji ahmadu muna fata Allah ya gafarta masa akwai sarkin fada mu shi ma muna addu'a Allah subhanahu wataala ya ji kansa alhaji musa akwai lifidi sannan muna fata ga tafidan jama'are alhaji hassan muhammad da sauran duk waɗanda suka rasu muna masu addu'a Allah ya ji kansu akwai kuma manyan malamai irin su alaramma malam lawal mai wato mai taki da kuma sauran malamai waɗanda suka rasu kai waɗanda ba malaman ba waɗanda suka rasu muna addu'a Allah ya gafarta masu to al'umma na cikin garin jama'are ba mu zo wannan gari don mu ci ma wani mutunci ba ko don mu tozarta wani ko don mu gayawa wani baƙan magana ko don mu ce mu muka iya ku ba ku iya ba ba wannan ta kawo mu ba kuma duk wanda ya taso ma jin wa'azi dan a faɗi laifin wani ya yi dariya ko a kushe aƙidar wani ya farin ciki to ba mai addini ba ne addini mutum na tahowa ne don shi ma ya ji irin kurakuransa ya gyara saboda haka wato wannan wa'azi a baya mun taho wa'azi zuwa wani gari ana ce mashi gadewa a jihar jigawa to a wancan lokacin sadda Allah ya kaddara wa'azin ranar Allah bai kawo ta ba mu kuma muka yi tsammanin ta zo muka taho Allah bai nufa mu isa ba sai muka tsuwa tsaya shawarin muka yi bayani muka ce to saura su yi haƙuri wa'azi za a yi shi nan gaba amma yanzu lokacin bai yi ba muka sa taki a lokacin muka ce ja da baya ba tsoro ba ja da baya da tsoro ne da ɗan alewa bai dawo ba to sai ya zam kuma gashi yanzu an ja da bayan kuma Allah ya kawo lokaci gobe bi iznillahi ta'ala muna gadewa kusa da anda za a jihar jigawa wannan wurin nan aka gama ja da bayan kuma yanzu za a je a yi wa'azin bi iznillahi ta'ala shi yasa tunda wannan wa'azin jajibiri ne na wancan wa'azin taken wa'azinku na jama'ar yau shine bayan gangami akwai labari saboda haka al'umman musulmai na duniya baki ɗaya addinin musulunci addini ne mai son zaman lafiya domin ba za a taɓa gudanar da kowane abu ba sai in ana zaune lafiya idan kai mai mulki ne kana so ka zanna ka yi mulki ba a zaune lafiya wa za ka mulka idan kai mai kuɗi ne ba a zaune lafiya ina za ka ci arzikin da ka tara idan kai ɗalibin neman ilimi ne in ka ga an shiga aji an zauna ana bayani sai in ana zaune lafiya idan ba a zaune lafiya ma sai a sa doka a ce an hana fita 24 hours ya za ka buɗe shago kuma duk wanda ya hana a zauna lafiya shi ma kuma bai isa ya zauna lafiyan ba domin duk wanda ke ta'addanci zaka samu shi ma neman shi ake kuma shi ma nema yake kenan zaman lafiya shine arziki a rayuwa gabaki ɗayanta shi yasa Allah ya jawo hankalin al'ummar duniya duka addinin musulunci yake gaya maku kada ku yadda ku rarraba idan kuka rarraba to ya ka junan kuma masihar tsakaninku ta ishe ku kafin aje wurin wanda baya sallah shi kuma addinin musulunci sai ya gaya maka Marar sallah ma zaunawa ake da shi lafiya ai huɗa kasuwa ayi kyakkyawan mu'amala la yanhakumullahu la yanhakumullahu anil ladina lam yuqadilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilayhim inna yuhibbul muqsidin kaji ka ji taken musulunci yana gaya maka la hakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilaihim inna allaha yuhibbul muqsidin kenan Allah yana gaya maka waɗanda ba sa addinin musulunci matukar ba su zo suka tsangwame ku ba Allah ce to ku kyakkyawan mu'amala da su kuma ku yi masu adalci domin Allah yana son masu adalci kai hatta mai bautawa gunki Allah ya gaya maka kakka taɓa mashi gunki don kada shi ma ya zuciya ya taɓa Allahnka shine wala ta subbul ladina wala subbul ladina yadhuna min dunillahi fa yasubbullaha adan gari ilm Allah nan yana kare mutuncin waɗanda ba su da addinin ma kwata-kwata masu bautar gumaka cewa wala ta subbul ladina yadhuna min dunillahi kada ku zagi waɗanda suke bautar wani Allah ba Allah ba su in kuka zaga masu gunki za su zuciya faya subbullaha su zo su zagi Allah adawan saboda gaba babi ghairi ilmin da kuma jahilci kenan tunda kai Allah ya hana ka in ka zo ka zagan masu gunki suka zo suka zagi Allah ka kenan waye zagi Allah ka kalli addinin musulunci yana magana a zauna da al'umma lafiya amma yau ina so in kira al'umman musulmi na jama'are da bauchi da najeriya da afirka da duk duniyar da wannan wa'azin zai kai cewa mun aje tsarin addinin musulunci yau tsakanin mai sallah da mai sallah ke babu jituwa mai sallah da mai sallah tsakaninsu ne ake samun rishin jituwa hamma za ka samu gari ɗaya an raba masallatai na juma'a garin da bai wuce local government ba bai wuce a haɗu masallaci gaba ɗaya a yi sallah ba a'a za ka samu ranar juma'a an yi alwala a unguwa ɗaya mutane iri ɗaya masu sallah amma wannan makwabcin ya yi gabas wannan ya yamma kuma wannan bai yadda da wancan masallacin ba wancan ma bai yadda da wancan ba ta kai ga ɗa da uba za a yi alwala ɗa ya gabas uba ya yamma ɗa yana ganin su ba ba sun lalace kai kuma uba kana ganin ɗanka ɗan wuta ne shi kuma Allah gaya maku yake wala takunu kallazina tafarraqu wala takunu kallazina tafarraqu wa qadalabu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim Allah ya ce a hirɗinku wala ta kunu kallazina farraƙu. kada ku kasance waɗanda suka rarraba talafu suka yi saɓani da juna min ba da maja a humul bayyanat, bayan ga hujjoji sun zo masu cewa addinin musulunci yana neman haɗin kai amma sai aka samu wasu suka zo suka yi maku famfo suka rarraba addinin musulunci suka yi mai kashi-kashi fata'adda'u amrahum bainahum fata'adda'u bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun Allah ce sai mutane suka zo suka kalkasa addinin zuburan suka yi mashi guntu-guntu kuma kullu hizbin bima ladaihim farihun kowa sai ce duk wanda bai nawa ba to ɗan wuta ne kuma da za ka tambaye shi ka ce malam mu yi magana tsakani da Allah wannan addinin naka da ka kirkira wa suna annabi Muhammad taron nan da aka yi na raɗa suna annabi na wurin a'a annabi ya yi ƙungiyar taka bai ba amma kuma ya ɗaga yatsa ya ce ita ce kaɗai ta kirki duk wanda bai yin ta wutaye akwai alamomi na tambaya na farko Allahnmu nawa annabinmu nawa alƙur'aninmu nawa alƙibla ta kaba ƙwara nawa ce an canza wani Allah? ana canza annabi muhammad zai yi a canza kaba fatiha iri nawa ce a ƙur'ani iri ɗaya ce ɗan izala ɗan ɗariƙa ɗan shi'a ɗan ƙalaƙato ɗan naƙashamandiya hallutiya idrisiya tatsine sallar tsab allah zaɓa mana annaba, al-islamiyya al-alamiya faiba aljanna wala shakka duka waɗannan ƙungiyoyin idan yanzu daga nan Najeriya muka tashi za mu ta yi aikin hajji wace ka'aba za mu tafi ƙwara ɗaya ce ta birnin makka to in mun je limami nawa za mu bi mai sallah kai ɗan dariƙa za ka sa limamin kai ma sallah ɗan izana zai sa limamin sai ya masa sallah ɗan musulun buraza zai sa nasa kenan limami ɗaya za mu bi kuma a masallaci ɗaya kuma duk masallacin duniya kaba ita ce original sauran photocopy ne don duk masallacin da ya ƙi kallon setin kaba ma sunan shi shago ko sito saboda haka sai ya kalli ina ya zama masallaci kenan wane ne farkon masallaci in ka ƙi gaya mamma inna awwala baitin wudi awwala baitin wudi halin Lallabibi ba kaɗa mu ma raka wa mu ɗanlina halamin. Don kayi munafurci ka ƙi faɗa ga al'adar mu, sai ya bayani. Allah ce in na harfu toki wanasu, shine in na awala baitin hudu al'innasi da lazimi baka. Farkon ɗaki wanda aka ce a yi ibada shine ɗakin ka'aba, duk masallatan duniya sai sun kallai suka zama masallaci. to abin da ke ɗaure man kai ya ɗaure man ƙeya ya ɗaure man ciki shi ne zan ga mutane a can makka an haɗu wuri ɗaya an yi sallah limami ɗaya amma kuma mun zo nan kowa ya rataye wata ƙungiya wannan bai bin wannan sallah ga limamin da ka sani ka san gidan shi ka ƙi shi sallah amma ka tafi ka bi limamin da baka ma san gidan da yake kwana ba kenan duka ƙungiyoyin nan da kaga da wanda ya sa uniform da wanda bai sa uniform ba kan ƙungiyoyin nan ƙasar ka aka rena ma wayo duk wanda ya zo ta hiya aje kungiyar yake nan kuma ya bar limamin shi nan ya je can ya bi wani limami saboda haka shago ne ya bude ma kanshi ya tattara ku ya zagi wasu ku yi kabbara ya nemi taimakon gina masallaci a ciki ai dubai dubai karka daɗa karka raga da duk gari da kai kamar jama'are da irin gari kamar shuwarin irin gari kamar kyawa duk wani gari babban local government za ka samu masallacin juma'a kwara ɗaya ne talin tal kuma za a yi shi kofar sarki za ka samu ranar juma'a mai sabon ɗinki ya sa mai turare ya sa ana gaisawa ana jin daɗi nan za a hallara kowa na ƙauna kowa a yi sallah ana nan wasu suka iso suna dirowa suka ce kowa kafiri ne sai su suka hidda kowa a musulunci suka ce ba a cin yankanku ba a zuwa matsabartaku suka ce kai matanku ma sun saku rai kuwa akwai kasasuwan suna nan sun faɗa a wancan lokacin suka ce ba a cin yanka ba a bi sallah kuma ƙarshe sai da suka fidda kowa a musulunci a aƙida su ya zama ba sauran ko mutum ɗaya dalili su sun zo a ƙungiyarsu suka kafirta kowa suka ce kowa kafiri ne sai su to su ma sai suka rabu tsakiya aka yi ta jos aka yi ta kaduna ta kaduna ta kafirta ta jos ta jos ta kafirta ta kaduna sauran wa a musulunci sun kori kowa kuma sun kori kansu bayan gangami akwai labari mala kai yanzu ka zo ka kori kowa a musulunci kuma kai ma ka zo ka kori kanka kenan mai rufe kohon musulunci ma babu kowa ka hidda kowa kuma ayoyin da aka ja aka ce yankanku ya haramta yau kuma duk masu wannan abin zancen su ce ba a cin yankanku babu wallahi al'azim yanzu kowace mahauta sayan abinci suke su je su sai nama kuma sun ce 'ya'yan kuɗin kafirai ne amma da kayan hidiya mai kyau to za su musuluntar da kai Don za su zo su aura kenan ina son musulmi su dawo taitayinsu shi musulunci Allah ba ya gayyato al'umma bane cewa ku zo ku sa mai suna dama da sunan shi ya zo kai ma ka zo ka da sunan ba a da bukatar ka wajen sa suna don Allah yana gaya maku wala tanaza'u fatab wala tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin Allah ce wala tanaza'u ku daina jayayya da junanku idan kuna jayayya fatafshalu za ku yi rauni wa tadhhaba rihukum kwarjinin ku zai fita ga waɗanda ba musulmi ba saboda yau sai aka samo wani mutum wanda ba musulmi bane yana sha'awa ya shiga musulunci tashin farko idan ya zo ya tambayi ɗan ɗariƙa ca zai to inda musulunci kirki kake so shigo nan to in ya yadda ya shiga da an jima kuma ɗan ahlus suna zai zo ya kafir shi ya ce da kai da ɗan ɗariƙa duka wuta kuka yi to in ya haƙura ya koma can a wurin ɗan shi a shi kuma ba musulmi ba ne saboda haka duk wanda kai shawara da shi dan izala cha zai shiga izala dan dariqa cha zai shiga dariqa dan shi'a cha zai shiga shi'a dan qalaqato cha zai shiga qalaqato dan tatsine cha zai shiga tatsine dan annahba al-islamiyya cha zai ka shiga wannan kungiye kenan shi kuma mutumin bai da ikon ya kasu rabi ya shiga izala rabi ya shiga dariqa rabi ya shiga shi'a to yanzu in aka samu wanda zai musulunta ya tattara waɗannan al'ummar gaba ɗaya ya ce zai shiga musulunci wanda za a sa shi to illar rabuwa kenan shi yasa Allah ya hana ta ai da ya hana sai ya gaya muku ga mafita wa tasimu bi hablillah wa tasimu bi hablillah jami'an wa la tafarraqu fa Allah hana waye yace wa tasimu bi hablillah ku riko da igiya Allah jami'an baki ɗayan ku kar sai yace wa la tafarraqu kar ku yadda ku raba kuma wannan aye akwai wanda zai iya daga yatsa a jama'ar ya ce man ba a karyata ta ba da Allah ya ce wa la tafarqu kakku da raba kana so ka ce man izala ita ce ɗariƙa ko ko ɗariƙa ita ce shi'a ko ko shi'a ce ƙala ƙato ko ƙala ƙato ce na kashmandiya ko na kashmandiya ita ce ƙadiriya kana so ka ce man wannan abun duka kwara ɗaya ne ya aka yi aka raba masallaci to akwai wanda zai dunkule ya ce man abu ɗaya ne shugaban ɗaya ne kenan rabuwar da Allah ya hana ta faru ba kuma yau ya ishe mu kunya in mun san kunya ya zama al'umma masu sallah ba su da murya ƙwara ɗaya In ma misali da Najeriya a Najeriya masu sallah ba su da murya guda wanda za a ce mutum ɗaya ne in ya fito ya yi magana ya yi magana da yawon duk mai sallah kamar yanzu a kirista na duniya ban ce ma na Najeriya ba duk duniya suna da sauti ɗaya shine fafaroma idan ya fito ya magana duk kiristan duniya ya yadda amma ina so mu kalli kanmu son rai da son zuciya da bin littattafan da ba na Allah ba ya sa an kalkasa yau idan wani babban malami ya fito ya magana da an ce ma an yi jawabi a rediyo malami ya bayani tambaya farko ca za ka yi dan wace kungiya ne maimakon ka tambayi ayar da ya ja sai ka ce dan wace kungiya ne in dan kungiyar ka ce kawai ka yadda idan kuma ba ɗan kungiyar ka ne duk gaskiyar da ya faɗi tunda ba ku kungiya ɗaya ba ka yadda to wannan jinyar ya kamata mu zauna mu yi wa kanmu faɗa da kanmu mu tambaya mu ji shin addinin nan da Allah ya kawo shi yana da littahi da Allah ya aiko a yi ko ko bai da littahi mutanen su za su yi littahin kuma su yi bautai ɗaya kenan na biyu yana da suna ko ko mutane su za su rada sunan kuma su ibadai to tashin farko shi addini yana da littafin shi kamar yadda in bature zai yi kowace irin na'ura sai ya haɗo ta da littafinta idan mota ce akwai manuwar za a ɗauko littafin mota da yadda ake amfani da ita da hanyoyin da ake bi kar ta lalace da kuma in ta lalace ga yadda ake a gyara duk ƙarfen da bature ya yi in mashin in keke hatta rediyo in ka sau da waya wannan in ka saya tana da littafinta me yasa baturen yi wa littafin saboda duk duniya ba mai gaya mai wannan waye saboda shi ya kirkire ta shi ya yi ta ba wanda ya hishi sanin ta dan shi ya yi ta kuma idan ka bi tsarin da ke rubucen za ta yi kwalici ko an samu matsala ta lalace ciki za ka karanta a gyara akwai motar da in bakanikin ya yi gyara sai ce kawo ma manual ɗinta ta hanyar manuwal in mai ilimi ne ta nan zai gyara ta to wannan sun kwaikwayi Allah shi ma Allah da ya yi ɗan adam sai da ya haɗo shi da littafin shi me yasa saboda shi ya yi shi shi ya ƙirƙirai, shi ya san matsalar shi shi yasa da Allah ya yi ɗan adam sai ya haɗo shi da littahin ƙur'ani ƙur'anin nan shine manuwal ta nan ɗan adam zai diba ya ga abin da ke daidai dan rayuwar shi ta kyau idan ya samu kuskure kuma ciki zai duba ya ga yadda ake gyarawa amma dan adam kai da aka yi ka to baka da iko yi ma duniya littahi ka ce a bautawa Allah to in ka ɗauki littahin kai ma ka bauta ma Allah da littahin wa zai rubuta ma lada kai dai kai ka rubuta shi sai ka ce a'a an yi shi ne don gyara sallah to dan Allah dan kaka ce na zage ka dan ni wa'azi na ban zagi amma tambaya zan ma da Allah tsohon ka mahaihi kahin ya haihe ka yana sallah ko bai sallah da ka rubuta wannan littafin na gyaran sallah tsohon ka kahin ya haihe ka yana sallah ko bai yi idan bai sallah kai dan kawuri ne ko koya a na san dole yana sallah tunda har ya kai ka makaranta ka rubuta littafin gyaran sallah za mu yi ma'adalci dole babanka musulmi ne kuma mutumin kirki kuma yana sallah to kafin ya haihe ka ana gafata malam ina ya gano sallah kafin ya haihe ka kan ya ga tsohuwar ka ta burge shi ya auro ta ina ya gano sallah bayan gangami akwai labari dole mu ji inda ya gano sallah to yanzu inda inda tsawon nan naka ya gano sallah ka hanya haye ka rubuta littafi ba ka bari na ni ya haya masu suka ma in gano ta wurin ko abin akwai yin karhi da dainin hankali na tabbatar da ka rubuta littafin nan in za ka kafirta ni yi hakuri ka haɗa da tsohonka ka kafirta mu duka don kafin ya haye ka ya riƙa yin sallah ba ka rubuta littafin nan ba bayan gangami saboda haka Allah baya da buƙatar ku zo mai da littafi kuma ku yi bauta kuma ya zo ya ba ku ladai domin ya haɗo kowaɗanne al'umma da littahinsu kanan nasu ummatan kanan nasu ummata wahida haji magana فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أذن واعية. الله كان الناس أمة واحدة. al'umma sun kasance al'umma ɗaya ne ba su san gabas ba balle yamma fa ba'asa Allahu an-nabiyyina na wa munzirin Allah ce sai muka aiko masu annabawa su yi masu albishir da sakamako mai kyau su yi masu gargaɗi da in sun saba kuma ga hukuncinsu. su sai Allah ce su manzannin wa anzala ma'ahumul kitaba kowane littafi kowane manzo an bashi littafin shi alkitaba aka ce wurin ko alkutub alkitab kitab wa mufrad ne kwara ɗaya ne ba jam'i ba ne in aka ce alkitab singul ne ba wai plural ba ne kowane manzo an ba shi littafinsa to yanzu sai aka ba annabi daud zabura shin zabura ta gaza kai mutanenta aljanna annabi isa an ba shi injila injila ta gaza kai mutanenta aljanna musa an ba shi attaura attaura ta gaza tsirar da al'ummata da aka bita to ya za a ce mu kuma manzanmu da aka ba shi ƙura'ani, ƙura'ani bai iya tseratar da mutanen annabi muhammad Allah fa ya kira shi mai albarka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab Allah ce kitabun wani irin littafi ne mai cike da daraja anzalnahu muka saukar da shi ka kai annabi Muhammadu sai Allah ce mubarakun yana cike da albarka babu wani littafi da Allah ya ma wannan take yace wannan littafi yana da albarka sai Qur'ani duk littafin da ka daga da sunan addini to a wurin Allah sunansa mara albarka dan bai ce yana da albarka ba amma shi wannan Allah ya ce littafi ne wanda yake da albarka idan kun bi Qur'ani za ku zauna lafiya don duk a ƙur'ani ba inda Allah ya ce ka kafirta wani ɗan uwanka mai sallah mutum na sallah ka ce kafiri babu sai dai in ya yi laifi a yi mashi wa'azi a jawo hankalin shi ya gyara a ƙa'ida shi in mutum ya samu matsala kashe shi ake a haihi wani koko jinya ake mai ya warke bari ma misali yadda ka gane idan mutum ya zo yana sallah sai wani aiki sai ka kace kafuri ne ka dai a musuluncin ne duka kwata kwata ka mai da shi arne da shi da wanda bai taba raka a ɗaya ba duk ɗaya ne a wurinka kenan yanzu sai aka samu mutum ya samu matsala ta kariya shin mai tsori za a kira koko a ce a da uwar shi ba ta gama haihuwa ba a kashe shi mana ta haihi wani zai yi to hukuncin ne ka yanke mu mutum yana sallah sai wani laifi sai ka ce wannan kahuri ne kawai kana iya samun ma wanda zai ci ni'ima Allah ya koshi ya ce ai duk wanda ya ce da Qur'ani kaɗai zai yi hukunci to wannan ba za a lissafa shi daga cikin musulmi ba to ina da tambayoyi kau ɗari uku da hamsin a kanka bayan gangami akwai labari cikin ɗari uku da hamsin ko biyar bari in maka tambayar farko littafin Allah al alƙur'ani yaushe ne karanta shi ya koma kahurci ya zama shi littafin hidda mutane yake cikin musulunci kana karanta shi kayi ta musulunci yaushe aka samu wannan wahayi ɗaya kenan to sannan shi kuma wannan littafin tunda in aka karanta shi kahurta ake yi to wane littafi ne shi kuma na musulunci wanda he an karanta shi shi kenan an shiga musulunci tunda shi wannan qur'ani a'a mai karanta shi ai wannan kace kahuri ne to wani littafi ne na shiga musulunci tunda shi qur'ani na hita ne dole a samu na shiga ai tunda shi na hita ne ai biyu kenan sannan kuma tunda karanta shi haka ne duk limamin kuka hiya ya gama muku sallah ya kahurta dan sai ya karanta fatiha sannan dole auren iyayenku a canzo shi don da ƙur'ani aka ɗaura shi sauran tambaya nawa cikin ɗari da hamsin zan ba da biyar tambayar farko shine ta ƙarshe ta biyar tambaya shine shi wannan ƙur'anin da ake karantawa a duniya shin shi ƙur'anin nan a duniya wani aka samu ya kirkira shi ko ko wahayi ne daga wurin Allah kenan Allah na yi wahayin kahurci bayan gangami akwai labari mana sai a gadewa bezin ta'ala Da haka addinin musulunci an kawo mai littahin shi bai buƙatar littahi don ranar kiyama kowane manzo zai tsaya ne da littafinsa yau ma na duku kulla una yau ma na da'u kulla una sun bi imamihim gaba gaba banda ba har abada faman ta kitabahu bi yaminihi fa ulaika yadra'una kitabahu wala yuzlamuna fatila ce yau ma na da'u kulla sun bi imamihim ranar kiyama za mu kira kowace al'umma da jagoranta kowane manzo zai miƙe kuma shi manzon zai ɗaga littafi ne ƙwara ɗaya watara kulla ummatin jasiyatan kulla ummatin jasiya kullu ummatin dude ila kitabiha ya isa Allah ce watara kulla ummatin jasiyatan zaka ga kowace al'umma a durƙushiran nan kullu ummatin tudu'a ila kitabiha kowace littafi kowace al'umma za a kira ta ne ila kitabiha ba ila kutubiha ba zuwa ga littafinta kenan aya na gaya maka kowane manzo zai daga littafinsa haka ya kira al'ummarsa to ran nan kaukai ka samu matsala saboda ai littattafan naka kai ba ɗaya ba ne. kuma kullu ummatin tudu'a ila kitabiha kowace al'umma za a kira ta ne zuwa ga littafin ta manzo ya daga littafi ya kira al'ummarsa wannan manzo ya daga littafi ya kira al'ummarsa wannan manzo ya daga littafi ya kira al'ummarsa to tambaye shine kai yanzu in aka daga littafi wannan naka waɗanda ka tara ka ce su ne na addini kai ka ma san adadinsu hmm? iya waɗanda suka zo najeriya kuma kai ka sani Allah ba zai yi al'umma ya raba kansu ba amma waɗannan littattafan masu rubuta su ba 'yan ƙasa ɗaya ba ba 'yan jiha ɗaya ba ba masu ra'ayi ɗaya ba kuma mutane ne masu mantuwa masu son rai kowane ɗan adam yana da wannan ba wani ɗan adam da ka ce zuciyar shi bai da matsalar kwata-kwata da ka cire manzanni kowane ɗan adam da ka sani dole a samu kyashi dole wata ran a same shi da hushi dole wata rana wasu su bashi haushi dole ne wata ran gidan shi ma a bata mace rai dole a same shi yana mantuwa kuma wata ran yana dan taba son rai to sai zama su waɗannan al'umma da Allah ya masu mantuwa masu son rai wata rana masu gaba dole sai ka samu yana jin haushin wani sai aka ce su suka tattaru suka rubuta littattafai su ne na addinin ku kuma su ɗin ma ya su ba su jituwa ga yawan yadda al'ummar duniya za ta jitu kila baka gane karatun ba aya ce daraballahu masalan rajulan fihi daraballahu masalan rajulan fihi shuraka wa mutashakisuna wa rajulan salaman li rajul hal hal yatawiyani masala alhamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun saurari wannan aya da kyau Allah ce daraballahu masalan rajulan fihi shuraka Allah ya buga maku misalin wani mutum mutum ne bawa bawan nan da aka tashi sawo shi sai aka ce fihi shuraka yana da tarayya wurin sawo shi al'umma ne mutum goma suka haɗa kuɗi suka sawo bawa ɗaya kuma su ma mutashaki suna suna masu musu da ba sa shiri Shi ne masu musu da juna su kansu ba sa jituwa sai suka hada kuɗi suka sawo bawa ɗaya kuma suna jin ƙyashin junansu sanda wannan zai ce je ka ba doki na ruwa sanda wani zai ce je ka kai niƙa sanda wani zai ce je ka yo ciyawa awaki wani ya ce tashi ka wa abun wuta wani ya ce ɗauki wankin kai mani shin wannan bawa tun da suna jin kyashin juna duk wanda ya sa aiki gani yake an more mai shi wancan shi ma bai sa ba bari ya sa ka aiki wa rajulan da kuma wani mutumin da shi salaman li rajulin shi mutum guda ya sawo shi mutumin kirki zai sawo ka in ya sa ka kai aiki ka gama ka dawo ka zanna ka huta kan ya sa ka wani sai Allah ce to ina so a haɗa wannan bayin guda biyu da aka sawo hal yastawiyani masalan in an ɗora su a sikeli da natsuwarsu da kwanciya hankalinsu ɗaya ne Allah ne ya buga maka misali don ka gane da mutum wanda za a ce shi Allah kawai ke ba shi umarni shi zai ce yi ka yi bari ka bari littafi ɗaya ne Allah zai baka umarni can kuma littattafai ne ga sunan birjit kuma masu su ba su shiri da juna kai ka sani littattafan waɗanda suka rubuta littattafan ɗariƙa ba su shiri da littattafan shi'a littattafan shi'a kuma ba su shiri da littattafan ahalus sunna kai ka sani babu shiri tsakani to kuma duk wanda ya littafin nan da kai yake so yake kai aiki da shi sadda wani zai ce ma in kai kaza haram ne wani zai ce halak ne kuma in ka hada ka ce kai dukkan littattafan ku na ban maku so su kawurta ka shin hal yastawiyani matsalan misalin su zai zo ɗaya waɗannan bayi to da wanda ke bin littafin Allah da mai bin littattafan mutane kenan amma fa akwai hili na tambaya da tambaya ta fahimta da tarshin fahimta kowace iri na buɗe dama kowace rubuto abinda ba ni so sai na ta ce wallahi tallahi na so in mashi tambaya to ai ga ni ga ka ga qur'ani ga mu kuma a jama'ar kuma ga mu a kofar gidan mai martaba sarkin jama'ar mutumin kirki Allah kara masa lafiya mutum mai son gaskiya ya ce kofar gidana za a yi wa'azi hmm? to duk abin da kake so ka tambaya an baka dama kai dai samu biro da takarda rubuto tambaya aiko bayan gangami akwai labari saboda haka bayin nan an ba ku asamin je ka auna ka gano shi cikin bayin nan da wanda mutane da yawa suka saye shi da wanda mutum ɗaya ya sawo shi wane ya fi kwanciya hankali don haka Allah yake ƙara gaya mana littafi guda ɗaya ake nema to sauran sunan addini shi ma sunan addini ba a gayyato ka ka zo ka sa suna ba in hiya illa asma'un hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan Allah ce duk abun da kuke bi in hiya illa asma'un sunaye ne sammaitumuha antum wanda ku kuka sa sunan antum wa aba'ukum ku da ubanninku ku kuka zanna kuka kirkira sunan nakin ma anzalallahu biha min sultan amma Allah bai saukar da hujja kan wannan sunayen ba amma bari mu hiddo abun tsirara haihuwa uwar shi ayi magana tsakani da Allah mu ɗauko kan tsohin ƙungiyoyi sai muka ɗauki ɗariƙar tijjaniya ba mu zo mu zagi kowace kungiya ba amma za mu misali dan a gane ɗariƙar tijjaniya akwai wani wuri da Allah ya wahayi ya ce addini ce ni na aikota amma dai manyan mutane ne masu daraja masu kima suka zanna suka sa suna kuma muna mutunta su muna girma masu amma su sani Allah bai sa su ba in kuma ya sa ga ƙur'ani shine dai wahayin da Allah yau ina wani wuri da Allah ya ce wannan ɗariƙai ni na yi wahayinta babu to mu gangaro kan izala ita ma ana yinta da sunan addini kuma mutanen kirki masu daraja suka zanna suka tsara ta mun san sun yi karatu tambaye shi ne. akwai wani wuri da Allah ya wahayin wannan sunan ya ce sunan addinin shi kenan izala babu ko in hiya illa asma'un sammaytumuha antum aba'ukum ku kuka niyya dai kuka sa sunan kuka je yayi dadi tambaya wa ya sa ka shine kadai tambaya ta amma ba cin mutunci ba zagi amma ina neman wa ya ba ka umarni shi addini sai da umarni ala ala lillahi dinul khalis ina son ta ita ma ala jimla maddin amma wadda nake nema ala lahul khalqu ala lahul khalqu walam ala Allah ce ku saurara lahul khalqu halitta tashi ce shi Allah da yayi bai shawara da kowa ba haka wal amru umarni ma nashi ne sai shi ke cewa ayi ko a bari in je ta fuskan addini ne to wannan suna na izala an sa shi gaskiya a baki yana da daɗi kuma abu ne wanda in aka cika shi zaka ji ya bada wata ma'ana izalatul bid'ati wa iqamati sun yi daɗi amma ni tambaya ta Allah da ya yi mu bai baka shawara ba ya yi wahayin wannan sunan bai yi ba ko sai mu zo kan shi'a akwai shiya imamiyya akwai ja'afariya mun san waɗanda ke akwai a najeriya tambayan ina allah ya yi wahayi ya ce a yi su da sunan addini babu to shi addinin nan tun da duk sunan da kinan da kuka sa babu to amma akwai sunan da shi allah ya bada din a littafin shi to bayan mun kawo sunan nakin da Allah ya bada to muna son a kawo mana laihin waɗannan sunayen har aka ƙaro wasu Kashe ta har lahira wannan waya malam za ta bata daukar da ake bayan gangami akwai labari kaga ta yi disturbing dina sunan kan mi nike waɗannan sunaye kaf tun da Allah mai girma da ɗaukaka bai sa su ba shin shi Allah da ya aiko addinin ya sa sunan ko bai sa ba ya sa to tambaye wancan sunan laihin miye aka ƙara wani ba mamaki wasu su ce sun yi ƙoƙari sun hana wasu abubuwa kila na wasu bidi'o'i sun yi ƙoƙari sun kori bidi'a sannan sun yi iyakar jihadi sun ɗage wando sama sannan sun ba da gudunmuwa ɓangaren gene sannan sun yi ƙoƙari ɓangaren abubuwa da dama dai haƙiƙa masu kyau na yadda wallahi ban yi musu ba to idan wannan abun ne kai yasa kaga ka fi ƙarhin musulunci bari ka ƙara wani suna annabi fa shi ya kori lata ya kori uzza ya kori manata aka kore daga mahaifa garin makka ya koma madina amma ya yi haƙuri a sunan musulunci bai ƙara komi ba kuma yake magana da jibrilu amma ya haƙuri a wannan sunan to ina so in ji laihin da wannan sunan yi Allah da ya gaya mana ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun duk abin da kake a addinance in ka san daidai ne kana ganin za a durmiyar yadda al'umma ka kakka bari ni ya haya masu suka in bar garin ka yi ƙoƙari ka zo ka yi bayani dalla-dalla yadda za a fahimci yadda abu yake shi yasa in na wa'azi nake ba da fili na tambaya ba abin da nake sha'awa in ga musulmi da musulmi sun haɗa kai wannan bambance bambancen ƙungiyar an yi wurgi da ita an zo an yi hudda tare ba abin da ke burge ni duniya kamar wannan yau da za ka yi yaya uku ɗaya shi'a ɗaya izala ɗaya ɗariƙa ɗaya ƙalaka to baka da yaya saboda ba radda za su zan nasu shawara guda kowa jin haushin kowa yake yi kai da 'ya'yanka wasu mutane sun raba ka da su hmm? sai Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi waɗanda suka imani ita ƙulla ku ji tsoron Allah tuƙati yi matuƙar jin Ya ce, yace to wala na illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu face sai kuna musulmi kaji sunan da Allah ya raɗa ma addininsa. kuma ku saurare mu gaba duk matsalar siyasar Najeriya ma da ta yamutse ta koma aka addinantar da ita aka kabilantar da ita aka gurbatar da ita aka yakantar da ita ta koma yaƙi wallahi sharrin ƙungiyoyi ne kuma na addini ko ka ƙi yadda wallahi nan gaba za mu yi karatun dole sai ka ji yadda kuma ya rage naka kai karatun yana gaba bi idinillahi ta'ala za a yi shi akwai lokaci Allah ya ce to addinin nan kar ka mutu ba ce sai kana musulmi to in an zo shiga musulunci ba mamaki ce to ai wancan kungiye ita ma musulmi ce saboda haka na yi musulunci na hada da wancan kungiye sai Allah ce to ai shi musulunci duka ake shiga ba a yin shiga motar ba kauye a bar kafar riga a waje ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu bi salmika Allah ce ya ku masu imani ku shiga musulunci kafatan duka ake shiga saboda haka in ka shiga musulunci to ba bukata kuma ka shiga wata kungiya ba raba tsawa kuma ita kungiyai har kora take yi kaji an ce an kori wani a kungiya to in yi zallafa ba an kore ko ya azumi ya zakka ya kyautata ma iyayen shi amma yana korar korarre Hmm? an kore a kungiya kuma abun mamaki shi ne, lokacin da aka ce to shikenan an baka kungiya ba wani abu ne aka dauko kamar irin dariƙa da za ce an baka dariƙa kai ma an baka da za ka mika hannu ka ce to a zaman ita nan babu hoi surutun banza ne hara cewa. dan da za a ce an baka ce to gashi ko ka zo da buhu ka ce a zaman ita nan billahi azimi ta zai to wasa zaka kawo mana kore ne wayo bayan gangami akwai labari na ga ba shekantaka ce Allah ce ma kana Ibrahim ma kana Ibrahim yahudiyya wala nasraniyya walakin muslima kaji annabi ibrahim ma duk daraja shi da kima shi yace shi musulmi ne kawai duk wani abu baya yi suna addinin sami musulunci sai aka ce to kai ma annabi da shi za yi koyi sun ma auhaina ilayka an tabi umma auhaina ilayka an tabi millata ibrahim hanifa Allah ce kai annabi bayan sauran manzanni duka sun ci kasuwa sun wuce sun ma auhaina ilayka daga karshe sai muka yi maka wahayi am harfu tafsirin ce anitta ba ka bi millata ibrahima titi addinin annabi ibrahima hanifan shine ba ruwan shi da kowane abu ya tsaya a musulunci ma kana min al-mushrikin sannan ka duba daraja kima muqami daukaka irin ta annabi yusuf na farko ga kyau ga dangantaka inda a ce dan wane ne to ba a wuce yusuf kuma kafin ka ce dan wane shi kanshi shi wanen ne tukun na farko shi annabi yusuf mahaifinsa wanda ya haife shi annabi yaquba annabin Allah ne mahaifin annabi yaquba shine annabi ishaqa shi ma annabin Allah ne wani karatu ne mai zaman kansa ba mamaki ka ce ah, to ba dan uwan haihuwarsa bane ishaqa ai a'a wannan kuma sai mun zauna da kai a ƙura'an bayan gangami akwai labari karamin sani hukumi ne mahaifin annabi shi shine annabi ishaƙa shi ma kuma annabi ne na Allah sai ka zo kan shi annabi ishaƙa Wa ya haife shi annabi ibrahim shi ma annabi ibrahim annabin Allah to duba dangantaka irin ta annabi yusuf sannan bayan nan ga kyau ko dan kyau ka zo ka ji wa'azin yusufa to sannan kuma ga shi minista na albarkatun ƙasa ministan gona ne shin mukami bai kai mukami ba to duka akwai wanda yi wannan abu shi annabi ne na Allah shi ne ƙarshen Allah ya gama masu ya baka annabta to yanzu annabi ibrahim annabi yusuf bai da daraja da nasaba to amma duk da haka yayi hakuri a suna ɗaya yace ni wannan mulki ba shi ya dame ni ba rabbi qad ataitani oh, rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min tawil al fatira samawati fatira samawati tawaffani tawaffani musliman wa bi salihin kaji annabi yusuf babba dan babba malam yace rabbi ya allah qad ataitani min mulki allah ka bani mulki yace wa allamtani min ta'wilil ahadith yace kuma allah ka sanar da ni fassara mafarkai yace allah fatiras samawati wal ardi allah kai ne makagin sammai da ƙasa ya ce an tawaliyi kai ne majibincin lamari na fi duniya wal akira duniya da lahira ya ce to Allah alfarmar da nake roƙo wurinka ranar mutuwa ta ni musulman. kashe ni ina musulmi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk da kungiyar ka Yusufa bai ma san da ita ba in kuma ya halatta kafa kungiya to ya aka a wancan lokacin bai kirkiro wata tashi ya ce ina so ka kashe ni a fitiyanu ko ka kashe na izala ko ɗariƙa ko shi'a ko jundullahi ko ƙala ƙato ko katarrukam ko annahaba al ya aka yusuf ya tsaya a musulunci kai kuma ya aka yau ka wuce musulunci Tawabbani musulman ya ce Allah kashe ni ina musulmi wa ahlikini bisani na ka haɗa ni da na kwarai to ga kuma wanda ya girmi annabi yusuf a shekaru shine annabi nuhu ya girmi ibrahim ɗin kansa ya girmi shu'aibu ya girmi salihu ya girmi duk annabawa da za ka ji ƙur'ani yana kawo ma sai ya gama kawo su sai ya ce wa ƙauma nuhin min qablu ya ce an yi mutanen nuhu tunan kafin a yi su innahum kanu hum azlama wa azuga. to ka tuna annabi nuhu su ma shi ma duk darajar shi ya ce watulu ɗan biyar واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم وشركاكم ثم لا يكن ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا ubangiji sai ya ce fa in tawallaitum yan uku fa in tawallaitum fa ma sa'altukum min ajra in ajriya illa ala Allah yi kirarin da annabi ya nuhu yayi shi idon duniya wa umirtu an akuna min al muslimin kaji abinda annabi nuhu ya ce ya ce wa umirtu an umarce ni an akuna minal musulmi in kasance daga cikin musulmi duk ƙungiyar duniya baya yi kai annabi Musa ma sai da ya ko ya kira al'ummarsa wa qala Musa ya qaumi in kuntum amanu wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin qalu ala allahi tawakkalna wa qala Musa ya qaumi annabi Musa ya kira mutanansa yace in kuntum amantum billahi in je kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu gare shi za ku dogara amma da sharadi in kuntum musulmi na gidan daya sai da ce in kuntum wani abu mala yace in kuntum musulmi in dai ku musulmi ne to ku tsaya nan a wajen musulunci ga annabi isa falamma ahassa isa humul kufra qala man ansari ila allah qala al hawariyuna nanu ansarullahi amanna billahi wa shahadu bi anna muslimun kuma duk kungiyarka aljanu musulmai na kwarai baka isa ka kai masu ita ba domin sun ce wa inna minnal muslimuna wa inna minnal muslimuna wa minnal qasidun ce cikin mu akwai musulmi kuma akwai karkatattu sai suka ce amma fa man aslama fa ulaika taharraw rashadan kenan aikin da ke gaban ka biyu ne duk littafin da ka rubuta da sunan addini kamar yadda Allah ya ba aljanu Qur'ani kai ma ka nemi aljanu ka basu don su aljanu ƙur'anin annabi muhammad shi suke karantawa kuma sun yi bayani ƙulƙuhiya ilayya ƙulƙuhiya ilayya ko ta tushe malam wa izu na ilayka wa izu na baron minar min ya tami unan ƙura'an annabi muhammad akwai lokacin da muka juyo maka wasu bangare na aljanu suka zo unan ƙura'ana suna sauraren mi kaji shi suke saurare ba a faɗi komai ba mala yastami'una qurana kai kuma kunnan ka mai leke leke yanzu haka kana jin wani abu kila kana sauraro wani abu da sunan addini kila ana kulla ma shi a ce ma haddasa nawa ne? sai an gama karanta maka hadisi an yi bayani ka fara hawaye sai a ce amma da ifi ne to hawayen da kaiwa bayan gangami kai labari malam to su aljanu din nan wa iz sarafna ilayka da aka ce nafaran min aljinni yastami'una alquran yace falamma falamma habaruhu qalu ansitu suna zuwa wurin wa'azin qalu sai wasu daga cikin su suka ce ansitu suka gaya mana kasa suka ce ku yi shiru falamma qudiya falamma qudiya wallahi la qaumihim munzirin juyawa da sai suka ce to sai suka koma ma al'umma su har sun zama malamai sun saurara sun ilimta sun yadda wallau ila qaumihim munzirin sai suka je suka ci gaba da gargadi suna wa'azi ga al'ummar su ɗebo mana kaɗan daga cikin wa'azin aljanu. qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Suka ce ya ku mutanenmu mun ji wani irin littafi kaji kitaban littafi ɗaya ba. suka ce unzila min ba'di Musa an saukar da shi ne bayan mutanen Musa yaya musaddiqan lima bayna yadayhi kaji Qur'anin da aka saukar din yana gaskata littattafan da aka saukar kafin zuwan Qur'ani ya kamata da kai ne ka ce musaddiqan lima khalfahu yana gaskata abun da aka yi bayan shi to shi ƙur'ani yana gaskata waɗanda suka zo kafin zuwan shi ne yace yaya yahdi ila alhaqi wa ila tariqin mustaqim kaji su ma aljanu sun yadda qur'ani yana shiryarwa ne zuwa ga gaskiya da kuma miƙaƙƙen titi don haka shi annabi ya yi wa'azin aljanu sun ji sun yi imani har sun kama wa'azi amma ko sani bai ba bai san an yi wannan abu ba sai da Allah yi masa wahayi qul uhiya ilayya qul uhiya ilayya ustama ana barum min aljanni batalu illa sami'na qur'anan ajaba ji shi din ne suka ji qul yace ga ya masu uhiya ilayya an yi mani wahayi inji annabi yace annahu yadda al'amari yake istama'a nafarun min al wasu al'umma daga cikin aljanu sun ji wa'azin da nake yi faƙalu sai suka ce inna ina ƙur'anan kaji abin da suka ji wurin annabi ba sun ji ƙur'ani abin karatu ajaban mai ban mamaki to me ya aikinsa ya haɗi ila rushdi ba manna bi shi ƙur'anin ya hadi yana shiryarwa ila rushdi zuwa ga shirya aljanu ba su tsaya shawara ba kawai suka ce fa amanna bihi mun yarda da shi kai sai mai ɗungurum shine kuma ayan mu ta ƙarshe daga nan mu ansa tambayoyi mai ɗungurum shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda a addinin musulunci da an cire shi musuluncin ka yaro shi ta hanyar shi ake samun addini sai ya gaya wa duniya sunan addinin da yake innama umirtu kuma da littafin da yake addinin karanta mana mu muji innama umirtu ana da rabba hadhihi albaldati allati haramaha kullu كل وله كل شيء وأمرت أن Wa من المسلمين وأنا أتلو القرآن hujja ta kafu hujja ta kafu in Allah ya marabo ka ɗauka kai aiki in baka cikin wanda Allah ya ci da ba yadda muka iya da kai duk yadda uwa ta so ɗanta ya kwana da ƙoshi in ya ki tsotsawa dole ta yi haƙuri kuma na san ba za ka ji daɗi ba ka yi imani da 'yan littattafanka kana karantawa a zo a ce ba su ciki Allah bai yarda da su ba wallahi mun sani ba za ka ji daɗi ba amma mun sani cewa wani ciyon shi ke fidda wani domin idan aka biye ma kukan mai kariya ba radda za a ɗora shi amma kuma mai hankali ya san ɗorin da ake ma baƙi ba ne yanzu sai ka zo za ka ɗora mutum shi kenan sai ya cije ka sai ka rama da Allah ba ku koma ɗaya ba to shi ya sa ni duk abin da za a gaya man a wa'azi da zagi da baƙan magana da kullewa da kaiwa ƙara kurkuku ma na shekara ciki amma da na hito wa'azi na kama to na yi imani wani ciyon shi ke hidda wani kuma na san duk waɗanda suke sharri da masu kullewa da masu ɗaurewa da masu bakan magana wallahi na sani kuka ne irin na mai kariya muna ɗora ka ne ko da za ka yi kuka mun san in ka miƙe sai ka yi dariya saboda haka ga annabi muhammad ya ce ma umirtu an umarce ni an a abu da rabba hazihil baldatin Lazi harramaha wa lahu kullu shay'in sai faɗi sunan addininsa ya ce wa umirtu an akuna minal muslimin ni an umarce ni ne in zama musulmi kuma ga abin da zan rika karantawa wa an atluwal qur'ana in rika karanta qur'ani kai ma mai koyi da annabi ga hanya nan mun gwada maka muna fata Allah shi taimake mu kuma muna karkashin gayyatar babban malami a sheik malam Musa Gandu garin jama'ar muna fata Allah saka masa da alkhairi mutumin kirki da muka tadda shi zanne da al'ummar gari lafiya na ce mashi malam musa muna haɗuwa da kai a wuraren karatu kana kai mana ziyara ‘ya'yanka suna wurin mu wajen karatu amma baka taɓa burge ni kamar yau ba na zo na tadda ka da mutanen garin ka zaune lafiya da makota da abokan arziki da yayunka da ƙannai kowa kuna zane da shi lafiya na ce to ba abin da yake burge ni irin wannan addinin musulunci na tallatawa ne kai kyakkyawan mu'amala dan a gane me kake ɗauke amma daga inda ka kumshi abu ka boye alkhairin ne ma tunda baka bayyana ma mutane ba sai tsammanin sharri ne saboda haka mumine duk inda kuke mu same ku zaune da al'umma ku lafiya wanda sai dai ai gaba da kai amma kai kakai gaba da kowa sai dai mutum ya kiyaye da kai amma kai kakai kiyaye da kowa sai dai mutum ya ki zuwa wurinka amma kai duk wata mu'amala ta arziki in jaje ne je ka ai masa rasuwa aka yi mashi je ka gaisuwa wani abun arziki ne je kai masa murna duk wani abu na alkhairi ka shiga gari a ci gaba da yi da kai ka tallata addinin musulunci mai rabo ya kama wanda bai da rabo kuma bai da ka iya da shi muna fata Allah shi taimake mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin